inşallah tabi meçhul yani tam şey dediği zaman inşallah bir sonra devam edeceğiz kaldığımız 2500 bir aralık var bundan sonra inşallah e, tatile giriyoruz yani bugün akıya tuvaşı ve diğer hangi ders olsun işte hadis olsun şu olsun son ders e, ondan sonra önümüzdeki e, işte 25 gün sonra kalan Allah var ihtimalen devam edeceğiz kanalımızın tabi ölmesi bunu ölmesi ondan sonra bir de şunu diyorum bu aralar çok şey geliyor soru e, talep edeyim bundan sonra e, takip eden kardeşler için söyleyeyim inşallah e, özellikle tekfir mevzularına değinler sonraki doğrularında özellikle tekfir mevzularının işlemleri düşünüyorum ve bu tabi hani bir ders iki ders gibi en az 30 ders 40 ders belki 50 ders belki 100 Allah'ım yani çünkü e, tabi çocuk onca bilmiyordu önemli mevzular bir dakika iki dakika bir konusu tekfir, tekfirde kaydeler vesaire şartlar vesaire bunların hepsini işlememiz lazım çünkü maalesef tekfir fikreti acayip derecede yayıldı tekfir edenler olsun tekfirciler olsun tekfircilerin dışında tekfir e, etmeyenler olsun yani tekfirciler olsun veya tekfirci olmayanlar olsun e, mesele dünyada çalışır çıkartılma hakemizleri günlerde kalacak kim hangi nasıl nasıl anlayacak e, kim ne, kimi ne zaman tekfir edecek kim kimi ne zaman Müslüman görecek tekfirin şartları nedir kaydeler nedir kurallar nedir hangi nasıl nasıl anlaşılır e, muayyen mutlak e, yani muayyen tekfir an tekfir bunun tekfir nasıl ayrılabilir kim tekfir etmeye hakkı var ve vesaire bunların hepsi başlı başına soru o meselesi Allah'ın gözlü hizmetine meselesi davet meselesi, mahkeme meselesi vesaire bunların her hepsi baştan sona Rabbimin hepsi işlenecek tabi bunlar uzun dersler işleyecek ee, belki bir senemiz daha aldı, bir senemiz daha aldı ama bunlara özel bir dönemimiz gerekiyor çünkü ümmetin buna ihtiyacı var aslında şöyle bir soru verir insanlar yani bu kadar şu an etrafta fitne var neden bunun için derslerle yani ee, daha önceden başlamak sorular sorulacak olsa bunun bir sürü sebebi var bir sürü benim için sebebi var yani bunu tabi açıklamak zorunda değilim bir sürü sebebi var benim için ama bir tane e, sebebini söyleyeceğim o yeter öbürleri benim bende kalsın sebebi vardı yani bahaneden e, dolayı anlatmadım onu söyledim ee, ama bir tane sebeplerinden bir tanesi de şu bir kere öncelikle bir insanın e, tekfir mevzusunu anlaması için vücudu, vücudu, isim sıfatlarda bir temel alması lazım çünkü bunların hepsi akideyle alakalı ve birbirine bağlı o yüzden bazı metinler okuyoruz takip eden kardeşler biliyorlar isim sıfattan okuyoruz vücudu okuyoruz geri geliyor vücudu da beğeniyoruz e bunlar temel olacak e, ve tekfir meselesine de zaten bir ay sonra başlayacaksak ancak üç esas ve kavail arba kitabı bittikten sonra başlayacağız döndükten sonra da Kavadil Erba'ya Kitab-ı Tevhid'in bitmesi bir bir buçuk onlar bittikten sonra bizi takip eden kardeşler mevzuları daha iyi anlarlar tekfir mevzunu ee, ancak takip edenler daha iyi anlarlar o yüzden biz temel verme adına akide de ee, bunlara işlemledik tekfir mevzularını özellikle e, bu sehmel hücre vesaire bunlar başlı başına bir e, e konu tevhir meselesi bunlar başlı başına bir konudur tekfirde işlenmesi gereken çünkü tekfirde işte, işte Allah'ın verdiği hükmetmek işte İbn Abbas şu küfürleri işte Nebi Sasadam'ın sahabenin verip sözde etmesi Zat-ı Enver hadisi bununla bitiriyor bununla değil bu kadar basit değil yani tekfirler bütün delillerin 3-4 delil etrafında dönüyor tamam ondan sonra ben ona bu üç tane bölüm getirdim o bana cevap vermedi ben ona iki tane getirdim olay bu kadar basit bir şey değil bu dindir ve akidedir başlı başına temel lazım ona başlı başına bu mevzuları anlamak için bu mevzuyu nasıl getirdim bitti de değil kayda mevzusudur kaydalar vardır kurallar vardır Şimdi, e, şey tefsir meselesinde Kur'an sünnetten istimdat alimlerin görüşü vardır onların anlayışı vardır bunlarla genel olarak çok güzel bakılır mesela kim e, Allah'a iman edip kim tağuta küfredip Allah'a iman edip kim e, kim tağuta küfredip Allah'a iman ederse sağlam bir kurda yapışmıştır tamam sen tağuta küfretmedin oraya gittin kafir Evrede diyor ki olur mu canım işte e, e, cehalet özürdür e, çünkü işte İbrahim Aleyhisselam meselesi var yok işte e, e, Muaz e, şey e, Medrezene Sade'nin söylediği meselesi var bitti bu kadar basit değil Anlatabiliyor muyum? Daha önüne çıkıp küçük şirk şey ne, büyük şirk şey ne, bunların taksimatları ne, ne zaman nefeza küçük şirk olur, ne zaman büyük şirk olur, ne zaman e, e, elfazı küfürler vardır, e, e, akire küfürleri vardır, şimdi küfürler vardır, bunlar ne zaman büyük küfür olur, küçük şirk olur, bunun hepsi başlı başına mevzu kaydı. Bunlar işlenmeden mevzu anlaşılmaz. Oy meselesine delil getirdi göre oy meselesinin küfür olmadığına dönüyor bir olay getir böyle değil oy meselesi delille merille halledilmez yani ben sana bir tane delil getirdim böyle halledilmez bunların kaideleri kuralları var delile geçmeden önce halledilmesi gereken temel kaideler var kurallar var bunların hepsi başlı başına işlenmesi lazım ve bunlar e, şu ana kadar hiç işlenmedi hep eksik bırakılan bir katı bir bab olduğu için biz buna özellikle değindik bunu da buradan belirtmiş oldum inşallah ve bu meselelerde çok tasarrufluca işlemeye çalışacağız seksinin içerisinde tabi ben yani bu önümüzdeki bu, bu, para dönemden sonra daha, daha yoğun oldu başka dersler de oldu birkaç kardeşle var oldu Skype'de ders yapacağız şu kişi efendim oradan katılabilirsiniz şeyde olsun ayrı bir ders diyecek şey Gazali olmuş Kavga olmuş Misali falan İslam'ın bayan kardeş olacak Kalkıdan ee, şey düşüneceğiz ve ihtimalen belki bir gün fatada canlı olarak verebilir Önemli 5 tane mevzu var ee, Allah-u Alem Sadece bu kadar 50 ders veya daha fazla çalışabilir Haklı bir gün olacak böyle geç hafta yani niçin falan söyleyeceğim bunları falan inşallah ee, bunu da haber verin onun dışında işte kitabı tevhid havaliler var bunların hepsi okutulacak olduktan sonra tabi e, daha üçlü sıratı bitirmedik onu bitirecek işte diğer metinler aynen devam edecek vasıya Arapça sonra Beykunlu'ya bunun hepsi daha diğerleri akla gelmesi nasıl belgesel düşünecek bir şey Bugün akıbeti vakıbeti çok güzel fazla uzatmamayı düşünüyorum zaten e, kitabın kitapta konu geri olarak da zaten fazla ilgili bir şey yok e, geçen en son akıbeti vakıbeti aslında söyledim önümüzdeki ders değil ki bu dersi kastettim bundan sonraki e, ondan sonraki ders ki bundan sonra e, artık akideti vasiyede atılmazlar başlayacak o yüzden daha açık bir tabirle bundan sonraki akideti vasiye dersleri artık tamamıyla mezlerin içine giriş olacak dikkat edecek olacak şu ana kadar tek bir şey anlatmak aslında anlattık e, yani bazı malumat ama kitabın kendisinin malumatı vermedi biz ekstra e, malumat verme babından ekstra bir şeyler anlattık ama kitabın kendisi bizzat atık meselelerin e, e, kendisine giriş yapacak bu dersten itibaren yani bu ders hariç önümüzdeki dersten itibaren artık e, tüm kitaptan mevzuları iyice işlemeye başlayacak e, iyice e, mevzulara girecek kitapta o yüzden akıbet-i vatiye önümüzdeki dersten itibaren ki bu bir ay sonra başlayacak önümüzdeki dersten itibaren takip edilirse çok önemli aslında mevzulara iyice giriş yapacak önümüzdeki dersten itibaren inşallah Thank you. buradan şey demiş ya Beytan'ın yazılar mesela hepsi bulduk hepsi önümüzdeki şeyden itibaren keza havai vermiş işte inşallah başlayalım millete bir şey yok mu fazla ayrıntılı inşallah İnşallah. Bismillah Mütemel Rahim'in sorunu şekilde yanılıyor şüphesiz ki o hem kendi zatını hem de başkasını öyle ilgilendir onun sözü yaratılmışlara çizilen daha doğru ve daha güzeldir diğer taraftan Allah'a resimleri de onun hakkında bilmedikleri şeyleri söyleyenlerin aksine hem doğru sözlüğe sözlüğü çözdüğüne hem de doğruluklara tatbik edilir olanlardır Hayır, diğer taraftan Allah'ın Resulleri de hem görüşeyici hem de doğrulukları takip edilmiş olanlar ifadeleri kitap ve sünnette var olmuş bütün sıfatlara iman hususunda selefin izlediği yolun doğruluğunu açıklamaktadır. Şanı Yüce Allah hem kendisini hem başkalarını en iyi bilen olduğuna göre o sözü en doğru en güzel olduğu olduğuna göre ölçünce en doğru ve en ince olduğuna göre Resulleriyle sanat sanat onlara onun hakkında haber verdikleri bütün hususlarda doğruyu söylediklerine vakayı aykırı olarak hakkında haber vermekten ona karşı yalan söylemekten korunmuş olduklarına göre sıfatların varlığını kabul etmek ya da etmemek hususunda Yüce Allah'ın ve bütün yaratılmışlar arasında Allah'ın en Allah'ı en büyük tanıyan Resulü'nün onun hakkında söylediklerinin esas dayanarak söylediklerinin esas dayanarak alması gerekir ve bunun işte Yüce Allah'a karşı yanamayacak istira ve bilmediklerini söyleyen kimselerin sözlerine bakmamak gerekir sözün manalarına delalet sözün manalarına delalet bir şöyle açıklıyoruz. Mübarelerin genelde üç sebepten biri dolayısıyla onlarda kastedilen manalara münhasır kabul edilir. Ya konuşanın cahilliği ve bu söylediğini bilmemesi ya maksadını iyice açıklayamaması ve buna güç getirememesi yahut yalan söylemesi, aldatması ve gerçekleri gizlemesi dolayısıyla. Yani, bu husus şöyle açıklıyor zalimlerin delaleti var zalimlerin delaleti evde üç sebepten biri dolayısıyla onlarda katılıyor manalara münafık kabul edilir e şimdi ya, e, burada aslında ne söylemek istiyor yani e, kaba olarak bir insan eğer karşı tarafa meramını beyan ediyorsan bazı şeyler onda bulunması lazım işte bazı şeylerin eksikliği karşı tarafa hakkı anlatmamak için sebep olabilir Resuller de bundan beri olduğu için o zaman onlar isim sıfattan bir şeyden bahsedecekse hakkı bahsederler yani mesela şimdi Resul, Resul'ün sünnetinde Allah'ın bazı sıfatları varsa kimlerin zahiri kime göre küfür? kelam eline göre küfür o zaman bu kelam eline göre, tazmet eline göre Matindi, Eşariye, işte Cemmiye'ye, Mütezileye göre ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in lafzının zahiri nedir? küfürdür o yüzden tevhid edilmesi lazım bunu açıkçası beyan ediyorlar şahada beyan etme zahir kendileriyle çalışırlar o zaman niçin tevhid ediyorsun hakkında? çünkü zahiri o zaman görüyor musun dalalet İbnet Yemin diyor ki bu dalalet olarak yeter şey dalalet diyorum dalalet sapıklık olarak yeter neyi sapıklık olarak yeter yani bunlara göre Kur'an'ın zahiri neyi e, e, musk ediyor bize küfür çünkü Kur'an'ın zahirinde el diyor onlar diyor ki hayır el dersek küfre göre o zaman bunlara göre Kur'an'ın zahiri neyi musk ediyor? Resulullah Sallallahu sözlerinin zahiri neye küfrediyor? Bir şey neyi e, ifade ediyor bize? Neye delalet ediyor? Küfre. O yüzden bunlar küfre delalet ettiği için bu küfürleri küfürden çıkarmak için tevhid etmemiz lazım diyorlar. Bu sapıklık olarak onlara yeterli. İşte diyor ki burada e, bir şey dikkat ediyor. Diyor ki bir insan eğer batıl bir şey yükseltmesi için bazı sebepler olması lazım. Mesela karşı tarafın cahil olması lazım. Şimdi bilere cahil diyor musunuz ki? Küfür yükseltmiyorsunuz veya e, güzel bir belagatı güzel bir konuşması güzel bir dili olmaması lazım ki karşı tarafa hakkı anlatamasın yanlış anlasın ünlülerde bu da var değil ki bu da yok o zaman neyle bunlar bunların lafının zahiri şurada olacak anladın mı? bunu söylemek o yüzden orayı idare tekrarlamışım daha yanlış ve konuşan cahili böyle söylediğini bilmemek şimdi biliyorsun e, şey, e, e, e, konuşanın cahili derken bilesin bunun cahili diye bir şey söz konusu olabilir mi? Veya veya ya konuşanın cahili ya da veya ne söylediğini biliyor ne söylediğini bilmiyor bilesinden bileklenir mi? yani ne söylediğini bilmeyen birisi olur mu? bilakis Allah, Allah teyit etti mesela onun helaliyetinden konuşacağım demek ki o zaman bu cahil dedi benim konuşacağımı bilen bir insan nasıl böyle birisinin ee, sözlerinin zahiri şüphe delalet eder bu yüzden tevhide bilmesi lazım diyebiliriz evet. ya maksadını iyice açıklayamaması ve buna güç yetinememası Birasında yine böyle bir e, ayrılık lafımız değil mi? Bilakis Nebi Sefendi Hulusi'nin cevabını ölçelim ben cevabını ölçelim dedi yani Resulullah'ın belalası güçlü bir belalı az şey söyler çok şey kaptı evet yahut yalan söylemesi yani yalan söylemesi veya gerçeği güzel mi burası? Yok. E bütün bunlar mevki olduktan sonra nasıl zahir, e, sözlerini zahir çıkıyorlar? Değil mi? Niçin? Yani mesela diyelim şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın göreceğini söylüyor. Değil mi? Emin Tezile'ye göre mesela ne bir küfür dedi lafın zahiri. Çünkü Allah görülmez. Allah'ın görülmesini söylemek küfürdür. Evet, o zaman Resul'ün zahiri küfür diyorsun. Yani Resulullah ne yaptı? Tarih gönderisine seçilen e, hayatı boyunca yüzlerce hadis söyledi akideyle alakalı şirin zahiri küfürdü hep Nebi Tuzan küfür sözler söyledi bunlara göre eşyalara göre, matuzlara göre hep Allah küfür sözler söyledi Resul küfür sözler söyledi ama o küfür sözlerle hakkı kastettiler onların kastetlerini anlamak için de tevhid etmemiz bak görüyor musun şeyin e, laf, e, yani batılıkla nasıl ortaya çıkıyor evet işte bu şubudun nasıl ise her bakımdan bu üç uçtan üç bütün uzaktır yani bir bütün uzak olduğuna göre zahiri küfür olamaz Yani, Allah'ın da Resulü'nün de sözleri son derece açık ve anlaşılırdır diğer taraftan doğrulukta ve sözlerin vakaya ilgili bakımdan en üstün örnek de öyledir çünkü bu söz harici respektlerin kemal derecesinde diyen zantar tabir olmuştur Aynı şekilde bu ki şey, insanları hidayet edip onlara doğru yolu göstermek noktasında mükemmel bir algı ve istek sahibi onların iyiliğini tam anlamda isteyen ve onlara karşı şefkat duran bir zattan sahibi olmuştur. Yani düşün ki Nebi Sassan bize o kadar şefkatli Allah Azze ve Celle bize merhamet Yani nasıl bizden şunu talep edebilirler? Biz size zahiri küfür olan naslar ortaya koyuyoruz siz de bunları araştırın bu zahiri küfür olan nasları araştırın içinde hakkı bulun değil mi? Şimdi bak Allah Kur'an'da kendisine mesela el sıfatını nispet ediyor Nebi Sassan'ın şimdi Allah'a el sıfatını nispet ediyor Göz sıfatını nispet ediyor değil mi? Ayak sıfatını nispet ediyor vesaire e Şimdi bir sürü bunların nasıl Şimdi bu e, ehli sünnetin muhalif fırkaları düşün Bunlara göre ne? Allah Azze ve Celle'nin bu nasının zahirini anlatan küfür Yine Nebi Sassan'ın sünnetinin zahirini alırsan küfür diyorlar Ve tevhid edilmek lazım bu açık açık söylüyorlar Çünkü açık açık diyorlar ki Allah'ın ölümü dersin kafir olursun o zaman Kur'an'ın naslarının yani Kur'an'ın ayetlerinin zahiri küfür mesela ikinci sallarla Şimdi sünnetin yine naslarının zahirini küfür ha, o zaman bunlara göre ne olmuş oluyor Allah ve Resulü bize zahiri küfür olan kelimelerle hitapta bulunuyor tamam mı ümmete ve bizi öyle bir kürbit altına sokuyor ki Allah ve Resulü ey iman edenler bir size bazı naslat ayetler indiriyoruz ve Resul diyor ki ey ümmetim ben size bazı sünnetten lafızlar söylüyorum ve bunların zahiri küfür Allah da size bazı lafızlar söylüyor bunların zahiri küfür İşte bu zahiri küfür olan bu nasların içinde siz hakkı bulun tevhid ederek arayın durun ve bu, bu nasların zahiri küfür olmaktan çıkarır bu kadar batıl yani bundan başka hiçbir mantığı yok zaten ve nitekim ma maalesef ve maalesef bunların alimlerinin ba bazıları mesela işare alimlerinin, maturda alimlerinin e, e, işte müddeti alimleri mesela Kadı e, Abdülcabbar gibi Elhamedani gibi vesaire bunlar e, Fahreddin Razi'dir vesaire bunlar açık açık e, dayanamamışlar ve söylemişlerdir Kur'an ve Kur'an'ın zahiri mesela e, için sıfatlarla alakalı ve buna benzer mevzularla alakalı zahiri küfürdür görüyor musun? Zahiri küfürdür ve yine Nebi Tasarım'ın sözlerinin zahiri küfürdür bunu açık açık söylüyorlar o yüzden zahiri küfür olan bir şey e, Kur'an'da da küfür olmayacağına göre Kur'an'da da küfrü nispet edemeyeceğimize göre bu zahiri küfür olan bu ayetlerin zahirinden biz çıkarıp tevhid etmemiz lazım ki küfür olmaktan kurtaralım bu Kur'an'da şimdi bunu açık açık söylemiş oluruz bu batı olarak onlara yeter zaten bunu fırsat yeter ümmetin fırsatı yeter e, bakkal, kasap, manav bile bunu gördüğü zaman fırsatı bunu yeter o yüzden adamlar bize şununla delil veriyorlar diyorlar ki ya bak siz 3-5 tane söylesiniz tamam mı? ve 3-5 tane ehli sünnetimiz dünyadaki Müslümanların bilmem e, kaç yüz milyonun ya eşardır ya mahvedilir bunlara birçok delil var bir kere Allah'ın da olsun çok az bir olur az bile olsa çokluk haktan bir şey ifade etmez ümmet garip geldi garip bir cümle. Şey. o bir ikincisi sayı olarak baksak bu batıl eşariler hiçbir zaman e, şereften daha çok değildir maturinden daha çok değildir neden? çünkü bu avamını sayıyorsun sen avamın hangi birisi avamın hangi birisi şahin? şey, avamın hangi birisi maturda eşari hiç kimse bilmiyor ki yani şimdi bir sokakta bir tane bir çevir bakın camide e, zavallı amca gelmeden tahta sen namaz kılıyor e, amca e, Allah e, şimdi sözünün zahiri kötü kabul ediyor musun? Allah'ın bazı ayetlerinin zahiri küfürmüş senin baston da kovalar Allah bilse ki eşyalar böyle diyor amca onu bilmiyor ki zavallı ne bilsin o yüzden avamın hiçbirisi sen avamı aşağıdan mı sayın mafirden mi sayın hiçbirini bilmiyor ki eşariyi mafir bilenler de isim olarak biliyor yok bir gafirde hanifiyiz iki tarafta e, mafir değil bunu lafız olarak biliyor sana ve çoğu da bilmiyor zaten eşariyi mafirliği bilmiyor o yüzden bu avamı tutup da işte bunları da bu sayı içine dahil edip bakın daha çok biliyor muyuz böyle bir şey yok yani hiçbiri bilmiyor ki hangi hangi avam araz cevher bunların haberi var cam, camideki bir cemaate bak e, Allah ne araz ne cevhermiş de adamlar şey yazdı canım kafir hangi güçten hangi ilmi kullanıyor anladın ne cevher ya ha maden aklına gelir en fazla şeref valla ne vay Allah ne cevherler ya dersin falan gibi bu adamı başka ne görecek adamı dünyanın matırı yaşamış ha, sanki bunların alimlerini al vallahi bize nasıl çıkarlar o mantıkla bakacak olacak anladın mı? Ha. o yüzden e, bunun sebebi bak yani şöyle de tam bu cami imamına amca mesela senin aklın Kur'an'ı ters geldiği zaman sen Kur'an'ı atacak mısın? atmaz mısın? valla der ki ben sana vasfını kafamı bir atayım bakın sen bu köyden şu Anadolu'ya şu köyden gitsene şöyle bir ne bileyim e, Erzurum'a bundan şuraya buraya ne bileyim Siirt'e bunu böyle bir cüzgü hümrü desene şey cami hümrü diyor böyle bir halka köylüye desene amca eşari baksana böyle böyle diyor bak cevher diyor bak arah diyor bak şöyle diyor bak adam sana böyle ne yaptılar bak valla oğlum ben anlamam ben, ben işte cami şu namaz kılmıyorum yemek bu arada da ne yapalım ne bir duralım inşallah yine kilo şey Allah Resulü o zaman kalbimiz oldu bir de amelin iki dosyayı görüşürüz evet devam edelim inşallah ona göre en mükemmel şekilde masaya dönemek edip muhakeme maksadı kavramanın etrafı teşkil eden üç mülkü onun sözlerinde bir arada bulunmaktadır bulunmaktadır onun sözlerinde bir arada bulunmaktadır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara haber vermek istediği kişilerin en ilgilendir. Bunu açıklamaya ve dile getirmeye de insanların en mutlu olanıdır insanların hidayet hizmetini öyle bir değerde içe ödeyli bir şey hepsinin daha çok arzu eder ödül dolayısıyla öyle sözlerinde herhangi bir eksiklik ve kutum bulunmasına imkan yoktur başkalarının sözleri ise böyle olamaz eğer kusurunma bir imkan yoksa hakkın yükselecektir küfürdür hatta bir küfür ne? eksikliktir nasıl o zaman Allah ve Celle'nin şey Allah ve şey Celle'nin eksik bir şey bulunacak yani eğer Allah ve Celle'nin sözleri veya Resul'ün sözleri naksı ifade edilse şey eksik ifade edilse biz çok yani naksı bakımda bir tatlı yani bunu söyleyeyim başkalarının sözleri böyle olur çünkü bu başkalarının sözleri çünkü bu başkalarının sözleri ülke kutlar birisine birisine ya da birisine bir kutuda uzak değildir bundan ötürü başkalarının sözleri onun sözlerinden sözleri bırakıp başkasının sözlerine yönelmek şöyle dursun dört tutulması doğru olamaz doğru bir şey yapmak son derece sapıklıktır ve çaresizliği en beri doğrultudur şey diyor şu ayetçi yani bu sözde böyle bir Bundan dolayı Yüce Allah bize sahip olan Rabbimiz onların niteliği ve güçlerinden münezzeh bize sahip olan Rabbim onların niteliği ve güçlerinden münezzeh Gördüğünüz peygamberlerin selam olsun Alemlerin Rabbi Allah'a Allah'a da hamd olsun Rabbim yüksekten yüksekten diye bulunmaktadır Şimdi ne diyorum? Şimdi burada ne diyor bu ayette? Sübhan Rabbike Rabbil Ezzeti Amma Yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin Tekrarlayın Sübhan Rabbike Senin Rabbin Sübhan'dır Yani 90 sıfatlardan münezzehtir Rabbil Ezzeti Bütün de Rabbidir Ama orada Amma Yasifun onların vasıflandırdıklarını tekrar başarılı Subhane Rabbike senin Rabbin Arapça lafızlarına dikkat edin Subhane Rabbike senin Rabbin noksan sıfatlardan münezzehtir Rabbil İzzeti bak yine Rab diyorum iki tane Rab oldu yani iki tane Rab şedensi geçer Rabbil İzzeti İzzet Rabbidir yani senin münezzeh olan Rabbin eksik noksan sıfatlardan münezzeh olan Rabbin İzzet Rabbidir İzzetin Rabbidir ama orada da bir ücret tahmin ediyor değil mi? şimdi o zaman burada bir işgal varmış gibi değil mi? şimdi şunu tahtada yazacak yapmışız şimdi önce Arapçasını hemen buraya yazalım Sübhane Rabbike Sübhane Rabbike sonra Rabbil Ezzeti İzzeti Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun Tercüme ediyoruz Sübhane Rabbike Senin Rabbin Sübhan'dır Sübhan ne? Noksanın sıfatlardan münezzeh Değil mi? Sonra Rabbil İzzet İzzetin de Rabbidir Orada ne dedi? İzzet sahibidir Peki nasıl birisinde senin Rabbin ne? Senin Rabbin diye tercüme etti de İzzetin Rabbinin İzzetin sahibi diye tercüme etti Halbuki Arapçasına baktığın zaman İzzetin sahibi e, lafız olarak İzzetin Rabbi geçiyor evet. Şimdi o doğru bir tercüme mi? Çok doğru bir tercüme Orijinal, yüzde süper Ama Peki işgal, nasıl bir işgal var burada? Önce onu söylüyorum İşgalmiş gibi görmem diyorum daha doğrusu Şimdi burada diyor ki Rabbike senin Rabbin münezzehtir ve Rabbin izzeti o senin Rabbin de izzetin Rabbidir mümin ama biz ona öyle izzetin sahibi e neden ona da izzetin Rabbi demedik aslında izzetin Rabbi de desek doğru ama Rabbi hangi manada anlatır o zaman durum böyle olunca şunu ortaya koymamız lazım nedir Rabbin manası Rab kelimesinin birçok manası var bunlardan bir tanesi yaratan olması Yarat, yaratan olması yıkılan, yıkılan e, iltizam noktasıyla gerek, gereklilik noktasıyla yaratan manası var delalet iltizam olarak tamam manalarından bir tanesi de ne? sahip, malik, mülk yani sahip demek sahip tamam sahip demek şimdi o zaman senin Rabbin münezzehtir dediğinde yani senin yaratanın münezzehtir değil mi? senin yaratanın münezzehtir o zaman ilk Rab kelimesi yani Sübhane Rabbike senin Rabbindeki Rab Rabbin manası yaratan şeklindeki manası yaratan çünkü senin Rabbin diyor yani senin yaratan senin Rabbin senin Rabbin tamam burada da ikincisi Rabbul İzzeti ne manada sahip şimdi bir bir mutezile getirse ki e, Rabbin manası yaratır e, şimdi izzet şöyle izzet Allah'ın sıfatlarından mı? yücedir Allah'ın sıfatlarından azim için var Allah'ın peki biz başladık ki senin Rabbin derken Rab, sen, senin yaratanın olur bak mutezile bunu şimdi deli getirdi diyelim diyecek ki hayır Allah'ın sıfatları yok çünkü neden izzet mesela yaratılmıştır diyecek Allah'ın sıfatları yaratılmış yani Allah'ın sıfatı olamaz biz ne diyoruz Allah'ın sıfatları yaratılmış çünkü öyle sana diyecek ki burada Rabbül izzeti diyor yani izzetin Rabbi yani izzetin yaratana bak demek ki izzet yaratılmış yaratılmış olduğu için Allah'ın sıfatları olamaz o zaman Allah'ın sıfatları yok biz de diyoruz ki hayır neden Rabbin bir tane manasını alıyorsun burada Rabbin izzetin yaratanı demiyor izzetin sahibi yani izzet sahibi hani mesela Yılmaz el sahibi yani eli var Yılmaz göz sahibi, Yılmaz elin sahibi, Yılmaz e, ayak sahibi, Yılmaz düğme sahibi mesela ne oldu? kendine sıfat izafe ettin o yüzden diyor ki buradaki ikinci Rab Rabb'ın yani ikinci kelime olarak Rab hangi manasını alacağız bu Rab manalarından sahip olan manası o yüzden izzetin sahibi diyor birincisinde senin Rabb'in öbüründe de izzet sahibi yani izzetin Rabbi yani izzetin yaratanı demiyoruz izzetin sahibi çünkü Rabbin düşür manaları var bunun, en, e, bunun delili bir kere Rab çevresi bir manası var tamam mı? buradan biz hangisini alırız sahip neden çünkü Allah Azze ve Celle Rab izzetin yaratanı değildir yani şu manada izzetin kendi izzetini yaratmışsın çünkü Allah, Allah kendisini yaratmışsın mı? Allah yaratılmış ki değil böyle bir şey yok Allah kimin yaratılışı kendi düşündüğü için mahlukat dönüyor o yüzden buradaki Rabbin izzeti izafe edilmesi sıfatın mevzusuna izafe edilmesi bağlamındadır çünkü Rabbin bir sürü manası var deriz ki mutluluklar şimdi de kafamıza göre topla bakalım diğer anahtarı Allah kendisine izzet sıfatını veriyor vermiyor mesela Yahuvel Azizin Hakim diyor ne yapacağız o Azizül Hakim'dir Aziz al şey izzet sıfatı o yüzden diyoruz ki buradaki Rab yani Sübhane Rabbike senin Rabbin Sübhan'dır yoksa Fatah'dan münezzehtir buradaki Rab tamam mı? Halik manasındadır yaratan yani senin Rabbin yani senin yaratanın manasındadır çünkü Allah Azze ve Celle bütün mahlukatları nimetiyle terbiye etmiştir yaratmıştır onları ama Rabbul İzzet'deki Rab yani İzzet'in Rabbindeki Rab sahip manasındadır çünkü Rabbin bir şey manası o zaman İzzet sahibi olan olamayacak tamam mı? Ee, çünkü, çünkü burada Rab neye izafe edilmiştir? sıfata izafe edilmiştir madem ki sıfata izafe edildi o zaman otomatikman burada ne oldu? sahip manasını kazandı tamam. o yüzden deriz ki mesela yani şöyle deriz deriz ki bazen Rab mahluka izafe edilir yani mahluk bir şeyin Rabbi olduğu hissedilir o zaman ne anlaşılır oradaki Rab Halik manasındadır yani yaratan manasındadır aynı işte bu da ancak Rabbin sıfata izafe edilmesi yani mesela izzete izafe edilmesi gibi ki izzet sıfattır o zaman burada Rabbin manası Halik yaratan olmuyor hangi manada oluyor ee, sahip manasında oluyor evet. o zaman diyoruz ki innehu sahibul izzet yani izzet sahib sahib e, izzet sahibidir demiş çünkü izzet Allah ve Celle'nin sıfatıdır bu da sıfatın mevsuta izafe edilmesi babındadır şimdi ayette dikkat edeceğimiz bir nokta daha var şimdi Allah ne dedi Sübhane Rabbike senin Rabbin Sübhan'dır Rabbil İzzeti İzzet sahibi olmuş Rabbim noksan sıfatlardan münezzehtir ne? amma yaptıkın onlara onların vakfede geldikleri sıfatlardan münezzehtir şimdi bu ayet çok güzel bir ayet sıfatı çok güzel bir fıkıh noktası var dikkat et ayette diyor ki senin Rabbin eksik sıfatlardan münezzeh olan izzet sahibi olan Rabbin onların vasıflandırdıklarından nedir? münezzehdir onların vasıflandırdıklarından münezzehtir o zaman bu ayet başlı başına neye gelir Allah Azze ve Celle'nin sıfatları tevkifidir dondurulmuştur yani ancak bir nas olmak zorunda şu Allah'ın sıfatıdır dememiz için neden çünkü Allah ne diyor Allah onların vasıflandırdıklarından münezzehtir yani onun kullanıyor hangi vasfı verirse Allah ondan münezzeh ta ki Allah ta ki Allah onu kendisinden kullanana kadar yani ta Kur'an'dan ve sünnetten bir nasıl yiyecek çünkü dikkat et Allah diyor ki onların vasfede geldiklerinden münezzehtir o zaman bir insan ne kadar sıfat getirirse getirsin Allah ondan münezzehtir bu çünkü umum olarak kullanmış ancak ne istisna Kur'an'da ve sünnette geçen istisna çünkü zaten onu Allah kendisine istek etmiş olur Kur'an'da sünnette geçiyor şeyler o zaman buradan ne anlıyoruz bak bir tür tarifet reddiye şimdi bazı fırkalar ne diyor Allah'ın sıfat olarak vacibi vücut diyor değil mi bazıları başka için kadim diyor mesela Allah'ın sıfatı diyor eski olması yani eski olması buna benzer bir şey sahibi diyor ki hayır isim sıfat mevzusu dondurulmuştur Kur'an ve sünnetin dışında hiçbir nas veremezsin Allah şey, e, Kur'an ve sünnet dışında hiçbir sıfat Kur'an ve sünnetin e, vasıflandırdığı dışında hiçbir Vasfı Allah'a bu Allah'ın sıfatı veya ismidir diye veremezsin neden? çünkü Allah Azze ve Celle çok net diyor ki Allah onların vasıflara geldiklerinden münezzehtir ve bunu onun o zaman hangi vasıf olursa olsun öyleyse ve haram hangi öyleyse hepsi umur kullanıyor ancak işte Resulullah'ın mesela istisna olarak yükseltiyor mesela değil mi? E aynı bu da bu şekilde hangi vasıf olursa olsun Allah ondan münezzehtir bu ayette o yüzden bu, bu ayet başlı başına neye gelir? İsim sıfat mevzusu döndürülmüş isim de göre Allah şu Allah'ın ismidir şu sıfatıdır diyemez Kur'an ve sünnete geçmesi şart evet. Sonra dedi ki ve selam nahlel mürselin Selam da ne olsun? Resullerin üzerine olsun Şimdi buradaki selamdan kasıt ne? Ee, selam da Resullerin üzerine Bak orada okul nasıl tercüme etmiş Gönderilmiş peygamberlere selam olsun Resullere yani selam olsun diyor değil Evet. Şimdi burada selam hakkında demişler ki buradaki selam bildiğimiz selamdır yani Allah Azze ve Celle Resullere selam vermiştir çünkü neden? Onlar hayır ve fazla üzerine oldukları için tamam mı? Resuller hayır öyle demişim ki buradaki selamdan maksat çünkü selamın manalarından bir tanesi de selamette olmak demektir. Yani Allah onları selamette kılmıştır. Yani onları zarardan, hataya düşmekten, dinin yazılarda hataya düşmekten selamette kılmıştır. Şimdi selamın manalarından bir tanesi ne bildiğimiz selam, tahiyye, tahiyye dediğimiz selam. Tamam mı? Ya demişlerdi ki bazıları manası bu. Yani Resulullah'a selam olsun. Hani ben diyorum Eren abi selam olsun tamam. Allah da bize Resul'e diyor sizi selam olsun selam veriyor bazı alimler demiş ki bazı alimler demiş ki buradaki selamdan maksat çünkü selamın manalarından bir tanesi de selamet yani kurtulmak selamete ermek deriz yani yani meydan selamete ermek dikkat et ayetin başına Allah onların vasıflandırdıklarından münezzehtir yani bir insan Allah'ı e, Allah'ın kendisini vasıflandırdığı dışında vasıflarsa ne? hataya düşmüştür işte ondan sonra Resul'e selamet vasfını verdi ya Allah yani Resuller bunlardan bu türlü hatalardan salimdir uzaktır selamete ermişlerdir vahiyde dini mevzularda Allah'ın sıfatlarında hataya düşmekten selam çünkü diyorlar ki bu, burada bu manayı verirse daha uygun ayetin gidişatına göre çünkü ayetin ilk başlarına bak Allah onların vasıflandırdıklarından münezzehtir sonra Resullere selam olsun yani Resuller selamettedir onların onlar gibi vasıflamaktan onlar gibi yanlış vasıflamaktan selamettedir ama biz diyoruz ki şimdi iki mana arasında çelişki var mı umum o zaman iki manayı da kapsar burada hem Allah Resulü selam vermiştir hem de onun selametli olduğunu belirtmiştir çünkü lafız umum umuma hazırlaşacak da bir rivayet olmadığı müddetçe umum her zaman nedir umum üzerine bırakılır tamam şimdi burada özellikle bir temiz var şimdi bunu e, zihnimizi pratik ettirelim e, vücudu tasdik ettirme babında e, soru sorarak yaparım bunu yani. Şimdi bu ayette diyor ki Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yetifun İzzet sahibi olan senin Rabbin onların vasıflandırdıklarından münezzehtir selam da Resullerin üzerinedir neydi burada selam Resullerin üzerinden maksat ne? Allah'ın selam vermesi ve onları hatadan selamete erdirmedir çünkü selamın iki manası var tamam Velhamdülillahi Rabbil Alemin Selamın başka manaları da var Bizi ilgilendirir Velhamdülillahi Rabbil Alemin Ayetin sonunda diyor hamd alemlerin olan Rabb alem, Alemlerin olan e, Alemlerin Rabbi olan Allah'a Tamam Şimdi alimler diyor ki bazı alimler Bu ayet Bu ayet Allah'ın tenzih etmekle yani kötülüklerden, noksanlıklardan tenzih etmekle başlamıştır ve tenzih etmekle bitirmiştir var iki şey ayet Allah'ı tenzih etmekle başlamıştır ve tenzih etmekle bitirmiştir ayet şimdi ben sana o Allah'ın hani diyor ya Allah tenzih etmekle başlamıştır tenzih etmekle bitirmiştir şimdi ben sana ayeti tek tek Türkçesini söyleyeceğim sen bana o iki tenzih başındaki tenzih nerede sondaki tenzih nerede çözmeye çalış tamam mı şimdi önce ayeti söylüyorum Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve selamun alel murselin burası başı düşün senin Rabbin izzet sahibi olan Rabbin onun onların vasfettiklerinden münezzehtir selam da Resullerin üzerinedir buraya kadar tenzih nerede? Subhan kısmında değil mi? yani senin Rabbin münezzehtir diye açık Subhan diye şimdi ayetin son, sonunda da Allah Azze ve Celle bir tenzihle ayeti bitirmiştir diyorlar ki bakın ne kadar mükemmel bir ayet başı tenzih son tenzih ama sondaki baştaki tenzihi bulduk bir de soldaki tenzihi bul beyni böyle kıvraklaştırarak ilk verdiğimiz malumatlara düşün biraz zordur bilemezsin bir sorun yok çünkü biraz zordur ince bir nokta var hamd da alemlerin Rabbi olan Allah'adır burada da bir tenzih var diyorlar abimler nerede? çözebiliyor musun? bir düşün bu Allah zor değil mi? ama hamd kelimesini dersen içeriğini açacaksın neden mesela ham kelimesini şöyle evet ham kelimesinde ama içeriğini açmak lazım benim doğru cevap var hamd kelimesinde ötemiz var neden çünkü ham ham neydi biz ilk akidesi vasıl ilk derslerinde anlattık vasfın bir cemil alakası tazim yani tazim etmek kastıyla e, güzel vasıfları güzel vasıfları zikretmektir yani Allah'ın mesela Allah'a anlıyorsun onun vasıfları özellikleri bunu zikrediyorsun peki diyerek elhamdülillahtaki el kasıfı neyi ifade eder istifrak yani e, genel bütün böyle hamdın çeşitlerini ne yapar kendisinde e, toplar yani biz ham alemden Allah alemine Rabbi Allah'a verdiğimizde hangi hamd bütün hamdlar ortaya bütün hamdlar peki Allah'ta herhangi bir eksikliğin bulunması buradaki hamda ters olmaz mı? olur değil mi? Evet. çünkü neden? hamdı daraltmış olur burada ama hamdı, hamdı Allah nasıl kullanmış burada? umum yani bütün hamd sen Allah'a en ufak bir eksiklik, noksanlık verdiğin zaman ne oldu? Düşer. o umumu düşürdün, umumu bozdun ve bu ayete terk oldu çünkü Allah mesela Fatiha suresinde Elhamdülillah Rabbil Alemin dediğinde bütün hamdları kastetmiyor mu? hamdın zıttın ne? Vermek, zemmek, zemmetmek Sen şimdi Allah kötü bir sıfatla zemmettiğin zaman Bu ayete tas bir hareket bir şey değil mi? İşte o zaman diyor ki hamd kendisinde güzel vasıfları kapsamayla beraber neyi kapsıyor? Kötülükleri def etmeyi kapsıyor ha, O zaman hamdın içinde ispatla beraber ne var? temizlik var hamdın kendisinin içinde Bizden. aksi halde hamdın kendisinin içinde temizlik olmasa ona hamd denmez övünme denmez çünkü sen birisini e, övüyorsun ama onu kötülükten tenzih etmiyorsun övmeyi, övmeyi bozdun o zaman hamdın kendi içinde zaten ne var? tenzih var o yüzden ayetin başında Subhane ile başlamış tenzihle sonunda yine tenzihle başlamış o yüzden e, alimler diyor ki elhamdülillah Subhanallah'tan daha üstündür neden? çünkü subhanallah tanrıda iki şey var hem ölmeyi, hem de hem bütün övgüleri hem de bütün tenzihleri nefretmeyi içinde ne yapıyor barındırıyor o yüzden diyorlar ki elhamdülillah bazı alimler subhanallah'tan daha üstündür zikirler anladın mı? içindeki içerdiği manadan doğru tamam mı? Hangisi? Öyle mi? Ha, pardon yanlış lafı yapabiliyoruz elhamdülillah e, daha genel olduğu için daha çok daha geniş bir manada sözler içeriyor şey şey ha yok e, o zaman e, hata e, elhamdülillah bütün ne ham, e, elhamdülillah bütün övgüleri ve bütün tenzihleri ve tenzihleri içerir Subhanallah'ta böyle bir şey yok Subhanallah da tenzihle alakalıdır tamam mı? tenzihle alakalıdır elhamdülillah hem bütün hamdları hem de bütün temizleri içinde barındırdığı için elhamdülillah subhanallah'tan daha üstün zikir bağımında üstündür diyorlar alimler tamam evet. kaldığımız yerden devam edelim inşallah ee, bir dahaki başlığa kadar pek bir şey eklemeyeceğiz okuyun böylelikle o resimlere muhalif olarak zafiri vaktedenlerin ülkeler, bütün ülkelerinden kendi zatını tenzih etmekte Resimlerine de söyledikleri eksiklik dokusunda kusurda özet olması sebebiyle selam olsun demektedir. Evet, bunu söyledik. Evet, bu da öğreteceğim. Böylelikle o Resullere muhalif olarak zatı ve vasfedenlerin bir mükemmelerinden kendi e, zatını tenzih etmesi Resullerin söyledikleri eksiklik ve kusurundan uzak olmak sebebiyle selam olsun demektedir ee, bunlara şey vardı bundan dolayı bir duymuş duymuş ki sözleri daha önce geçen Allah ve Resulü kelamı doğru bakımdan en mükemmel açıklamak ve mahlukatı iyileştirmek bakımından en eksiksiz herkesin sözlerindeki kusur ve eksikliklerden en uzak olduğuna dair kullandığı ifadelerini gerçek e, ifadelerin gerçekleri gerekçeleri evet. tezkirin anlamı Şirhan tezkir ve tenzih etmek tezkirden maskardır tezkir ise kötülükten tenzih etmek ve uzak tutmaktır aklını ayrılıp gitmek ve uzaklaştırmak anlamına ihtiva eden eseristen gelmektedir. Şimdi Subhan neden tenzih etmektir? Çünkü Subhan kelimesinin aslı neden geliyor? Esr'da. Sebefmelik söyle bakayım Kılıp ayrılık Kılıp ayrılık bitmek Ben şimdi sebef kelimesinin asıl manası neymiş uzaklaştırmak Peki o zaman Subhane biz neden tenzih dedi? Çünkü sen Allah'a eksik sıfatlardan tenzih ettiğin zaman tabiri caizse ne yaptın sıfatları? Allah'tan uzaklaştırdın yani söylemedin ona Allah, zikretmedin O yüzden Subhanın manasını biz tenzih ediyoruz Çünkü asıl kökü sebepten alınmış sebepte uzaklaştırmak Yani kötü sıfatları Allah'a müstefet Allah'tan uzaklaştırmak Tamam Kızlı koşan ata Ferakin Şerif'in delilmesiyle Burası geldi Bak mesela kızlı koşan, koşan ata Araplar ne demiş? Ferakin Ferakin Ferakin Sebhin Yani bu at Feraf at demek Sebhin bak Subhanallah Sebhten almış dedik ya Ferakin Sebhin ne demekmiş? Hızlı at Bak Subhanallah Sebhten almış hızlı Uzaklar Neden? Çünkü sebep kelimesi hızlı uzaklaştırmak Hızlıca çekip gitmek Yani biz Allah'ı kesinlikle sorgulamazsan sıfatları Allah'tan uzaklaştırıyoruz ayırıyoruz tabiri caizse hızlıca böyle bu, bundan kaçıp, kaçıp gidiyoruz yani buna düşmekten tamam mı? o yüzden hızlı atada su muhtemiş bak subhanallah o zaman evet Rabbin iyilik sahibi olduğunu söylenmesi onun böyle bir kitaba sahip olduğunu Allah, anlatmaktır ha, bak Rabbin izzeti gördüm. şey izzetin Rabbi yani izzetin yaratıcısı değil İzzetin sahibi çünkü Rabbin iki manasına izzetin veya yaratıcı desen o zaman Allah'ın sıfatının yaratılmış olduğunu söylemiş olursun hem bu mütevhine ma malumat olur hem de küfüre girersin Allah'ın eli yaratılmış mı? Allah'ın eli yaratılmış mı? Haşa Allah'ın izzeti de yaratılmıştır o yüzden burada Rabbin izzetinden maksat Rabbin sahibi ya Rabbin izzetin yaratıcısı değil Rabbin izzetinden maksat izzetin yaratıcısı Rabbin izzetinden maksat izzetin yaratıcısı değil bu batıl Rabbim e, İzzetin Rabbinden maksat bilakis Rabbim şey İzzetin sahibi o bakımdan, o bakımdan Yüce Allah müşriklerin kendisine nispet ettikleri eşi bulunmaktan çocukları olmaktan her türlü eksiklik ve ödeyip kusurdan kendisini tercih, tercih etmekle daha sonra da resimlerine selam ve selam getirmektedir. Hmm. Bu yolla Yüce Allah'ın kendi övünmesinin ve her türlü eksiklik ve kusur sahibesinin ondan uzaklaştırılmasının gerektiğine işaret edildiği gibi Resullerin de aynı şekilde söyle fiillerinde her türlü kusurdan uzak olduklarına iman etmenin gereğine de işaret etmektedir. Çünkü onlar Allah'a yalan söylemezler, ona ortak koşmazlar, ümmetlerini, ümmetlerini aldatmazlar, Allah hakkında haktan başkasını söylemezler alemlere Rabbi Allah'a hamdolsun buyurur da Allah subhanallahu teala'nın sahip olduğu kemal ve celal sıfatları ünlüğe de fiiline dolayısıyla kendi zatına bile ilgidir hamdın anlamına, da, anlamına dair açıklamalar daha önceden geçtiğinden buraya tekrar tekrarlamaya gerek yok evet hepsini anladım olaneti gibi bu konu bunlar e, Yüce Allah kendi zatını nitelendirdiği ve kendisine verdiği içinlerden hem metin hem de ispatı bir araya zikretmiş bulunmaktadır demekte hallederek önceki açıklamalarında Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in Yüce Allah'ı kendi zatını ve Resulü'nün onu nitelendirdiği sıfatlarla vasfettikleri açıkladıktan sonra ve bütün onlar hepsi ispat ya da nefi olmadıklarından dolayı bu hususta Yüce Allah hem sözleriyle işaret etmektedir şunu belirteyim ki bütün ispatlar dışında vecih ve ispat bir bakıma müjdel topluya ve özgü kavimlerdir bir bakıma da mukassaldır vecih ve icmal vecih ve icmal azim ve düğün olan Allah'tan kemaliyle çelişen her türlü kusur ve eksiklikleri yani nefide e, icmal veya nefide icmal veya nefide mufassal ne demek yani bazen Allah azze ve celle icmal ederken yani böyle e, işte ben bundan münezzehim bundan münezzehim şeklinde değil de genel olarak bir şey kullanmış icmal bu mesela diyorsun ki böyle bir şey onun benzeri hiçbir şey yoktur tamam mı? şimdi bu nefi mi? nefi Allah kendisinden neyi nefi etti? bu benzerinin olmasını nefi etti bak burada icmal bunu hepsi giriyor tamam bazen de mufassal söyler mesela neyden nefi edildiğini açık açık söyler isim vererek mesela zulüm zulüm vermezler senin Rabbinin gibi tamam mı? Ha. senin Rabbin zulüm etmez bazen böyle bizzat e, neyden nefrettiğinin kendisini neyden nefrettiğini bizzat ismini verir şimdi kutsal kısmı bu mesela senin Rabbin zulmetmez gibi bazen de neyden zulmetti neyden ee, nefrettiğini isim olarak söylemez mücmel olarak genel olarak söyler der ki mesela senin Rabbinin hiçbir benzeri yoktur Yüce Allah'ın onunla ilgili hiçbir şey yoktur Şura, e, Şura 11 Onun adıyla bir kimse bilmiyor musun? Meryem 63 Allah, Allah onların nitelik, niteliği geldiklerinden münezzehtir Mü'min 91 buyrukları buna öğretmek 3 tane ayet vardı, üçünde de ne var ayetin? Nefi var ama üçünde de mücmel bir nefi var Yani şundan şundan şundan münezzeh demiyor Diyor ki onların vasıflandırdıklarından münezzehtir Demiyor benim şunda şunda şunda benzerim yok Yok, ki onun benzeri hiçbir şey yoktur ha, Toplu olarak tam icma toplu olarak bir şey yapıyor Bazen de isim veriyor şundan şundan ben münezzehim diyor Tamam Necim hususunda şey tavsilatı, tavsilatla ha, Şimdi tavsilata gelince Necim hususunda şey tavsilata geniş açıklamaya gelince O da Yüce Allah'ın bu kusur ve eksikliklerin her bir cümle ayrı ayrı tevzi edilmesi demektir Mesela şimdi bak e, bir daha toparlayalım e, lafı daha yanlış olsun şimdi bazen Allah şimdi Allah Kur'an'da kendisinde kendisinin nasıl nasıl şeyleri ispatlıyor bazen yani ne diyor diyor ki yani kendisinden bazı şeyleri nefrediyor bir nefrederken iki, iki yol kullanıyor Allah Azze ve İcmal yolu ve tafsil yolu İcmal yolundan kastımız şu yani Allah neyden münezzeh olduğunun ismini vermeden umum olarak genel olarak hükmeder buna icmali denir ben der mesela onun benzeri yoktur veya der ki Allah onların vasıflandırdıklarından bilecektir veya der ki sen Allah'ın bir denizi biliyor bak burada ne yaptı hep böyle icmal olarak kullandı isim vermedi ama bazen Allah bazen Allah tafsil olarak müdürlerin kadar yani isim vererek tafsil mesela işte kendisinden kendisinin mesela kendisinden çocuğu nefretmesi gibi kendisinden ortaklığı nefretmesi gibi kendisinden ee, cehaleti nefretmesi gibi kendisinden aziyeti nefretmesi gibi e, unutman, unutkanlığı nefretmesi gibi dalaleti nefretmesi gibi e, uykuyu nefretmesi gibi uyuklamayı nefretmesi gibi bak bunların hepsini işte burası tafsirli nefret kısmı evet, tamam kastı bu şimdi oku inşallah babası, oğlu, ortağı, bölgesi, eşi, dengi, mutlu bulunmaktan, cahillikten, acizlikten, şaşkınlığından, unutmaktan, büyük yolaklar, büyükler, adet işler yapmaklar, bazı işler yapmaklar tek tek ve ayrı olarak tenzih edilmesi gerektir. Bak görüyor musun? İşte böyle tartışılır. Tek tek mesele isim istiyorlar bazen. Evet. Bu yüce Allah'ın kitabında ve bir sünnet-i seniyede katıksız bir vekil söz konusu değildir. Çünkü katıksız vekil ünlülmeyi gerektiren bir tarafı yoktur. Evet. Hiçbir zaman Allah'a sen desen ki Ya Rabbi sen zalim değilsin. Ya Rabbi sen e, uymazsın şey e, Ya Rabbi e, sende uyuma sıfatı yoktur Ya Rabbi e, sen e, işte e, cahil değilsin Ya Rabbi sen e, dalalette değilsin Ya Rabbi sen unutmasın bunların hiçbirisi övgü değildir Allah Hiçbirisi övgü değildir Tamam Ta ki zıttığını ispatlayıncaya kadar O yüzden sen Allah'a desen ki Ya Rabbi sen aciz değilsin bir övgü değildir ta ki şöyle diyene kadar ya Rabbi sen aciz değilsin ama sende kudret var ya Rabbi sen dalalette değilsin ama sende haklılık var ya Rabbi sen unutmazsın sende ilim var ya Rabbi sen senin ortağın yoktur ama sen teksin Ya Rabbi senin sen batıl değilsin ama sen haksın Ya Rabbi sen adet işlerle ilgilenmezsin sen hikmet sahibisin ta ki zıtlarını ispatlayıncaya kadar övülme olmuyor tamam çünkü neden övülmek zaten e, yokluktur şey, e, şey, e, pardon e, kötü sıfatları karşı taraftan net, net etmek yokluktur mesela ben sana desem ki Aran abi sen zalim değilsin Aran abi sen ee, güçsüz değilsin Aran abi sen ee, uyku, uyku, uyuklama sıfatı yoktu sende diyelim ki yoksa sana özgü olmaz neden? E ben zıttımı ispatlamadım ki mesela bir soru sorayım sen mantıken cevap vermeye çalış ben sana desem ki zalim değilsin Eren abi desem sana zalim değilsin sen bunun neresinde övgü var sana? Bulmaya çalış ama yani mesela mantıklı bir şey söyle var, var olma yani övgüdür şeklinde mantıklı bir şey söylemeye çalış. Ya şöyle malum olarak şey şöyle ünlüyordur ama zalim olmadığı için yani Bak olmadığı için adil olacak demek zorundasın Bak bilim ona dön ya o yüzden adil olacak adilsin diyene kadar bu sende övgü olmuyor neden? Çünkü şimdi duvar zalim mi? Al duvara diyeceksin ki sen zalim değilsin Duvar da zalimdir Çünkü Allah'a zalimdir de, değildir dedim duvar da zalimdir Allah'a sen övmezsin dedim e, duvar da övmez Anladın mı? Allah'a dedim ki sen e, işte cehalet yok şu duvarda da cehalet yok çünkü cehalet olup olmaması diye bir şey söz konusu duvarda yani yokluk sen desen ki sen, düşün, sen zalim değilsin sen şey değilsin bu zıt övülecek sıfat değildir hiçbir zaman ta ki zıtkını ispatlayıncaya kadar aksi halde e, bu neye delalet eder biliyor musun yani karşı tarafa sen hiçbir şey vermedin ya sen şu diyorsun sen şu diyorsun adam yok yaptın bizim karşı tarafa yok yaptın sadece yokluk sıfatlarını zıtın alan yok oldu yani hiçbir şey yok şu diyorsun şu diyorsun şu diyorsun sonu gelmez ki sadece zıttını ispatlayıncaya kadar o yüzden Allah cahil değil demek yetmiyor Allah cahil değil ama ondan ilim var Bütün saklayacak Allah zalim değil Ebular da zalim değil Çünkü katıksız bir şeyi övülmeyle öldüren bir içki e, gerektiren bir tarafı yoktur her iki türüyle nefiden bakmak şey şu bunların zıttını teşkil eden kemali ispat etmektir. O yüzden bak hep bidat eline hep Allah'ın nesiyle anlatmışlar. Allah cevher değildir, araz değildir. Alemin içinde değildir, dışında değildir. Sağda değildir, solda değildir. Allah ne vardır, ne yoktur. Bak hiç hep nefis ispatlarını zikrediyorlar. Hiç ispat yok ispat yok ya sen Allah şu şu şu şu yoktur diyene kadar Allah şudur ve onun dışındakileri hepsini yoktur zaten o kadar bu kadar basit yani hiç burada ispat yok hep nefi var o yüzden bunlar Allah'a neye benzetmiş oluyorlar tabiri caizse yokluğa şu yok şu yok şu yok şu yok şu yok şu yok bırak sen tevzili sen zaten ispat ettiğin zaman o ispatın zıttı ne oluyor? Tenzih oluyor zaten o yüzden e, bunlar hep Allah'a ne yaptılar? bütün yönüyle ele aldılar ve Allah'ın tabiri caizse yokluğa benzettiler yokluğa benzettiler o yüzden müşebbiheler muakkilelerden daha hayırlıdır müşebbiheler yani Allah'ın eli benim elim gibidir diyenler Allah'ın eli yoktur diyenlerden daha hayırlıdır bu icma için veya Allah benim gibi görür diyenler Allah görmez diyenlerden daha hayırlıdır mesela müntezirine diyor Allah'ın sıfatları yok Anladın mı? Allah vardır diyenler Allah yoktur diyenlerden daha hayırlıdır o yüzden her zaman muakkide ehli müşebbihe ehlinden daha şerlidir en azından müşebbihe de bir ispat var her ne kadar ispatı şirk de olsa ispat var tamam mı onlarda hem ispat yok hem Allah'ın yani bu akdelerde hem Allah'ın ispatladığını ispatlamayan şirke küfre düşüyorlar hem de Allah'ın yoklarla geçiyorlar Allah şu bildi şu bildi şu bildi Allah nedir anlatsın mı? Bütün Allah kudret sahibi bütün Allah'ın vasıfları var bütün Allah'ın sıfatları var isimleri var kendisine ekşi eli var arşın üzerine istiva etmiştir kullarından ayrıdır mahlukatın içine dahil değildir için mahlukatın en son noktası arştır mahlukatın en son noktası arş olduğu için Allah Azze ve Celle'nin arşının üzerinde bulunması bu mahlukatın içine dahil olmaya gerektirmiyormuş çünkü onun kürsü neyi kapsamış yeri diyor hepsini e, kürsü de arşa verenin hiçbir şey değil E, arş da kürsünün üzerinde zaman o zaman bütün mahlukatlarını kapsamış arş o zaman Allah bir, bir kere mahlukatın içine dahil olmaktan ne oldu otomatikten? münezzeh Söylesene Allah'ın sıfatlarını söylesene Allah şu değildi şu değildi şu değildi Allah'ı yoksa Sen Allah'ın şu şu şu şu değildir olduğunu Dikkatin ama Allah'ın ne olduğunu anlatalım Burada kaldı sıfır elde o yüzden baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim daha çok en çok temizlikleri mi zikretmiştir? İspatları da ispatları Kur'an böyledir bu Bak Allah yüzlerce sıfat söylerken isim söyler Hep ispat Metin çok az Kur'an'da Birkaç tane ayet aramızın benzeri Bir de işte nefi, uyuklama e, Yani nefiler içinde işte çocuk, uyuklama, adliyet e, Eş Buna benzer birkaç tane de e, tembihi zikretmiş o kadar Başka tembihi menbihi yok yani ne Kur'an'da ne Çoğu hep nedir ispat üzerindedir Zaten tezgidin asıl şubudur Evet kadar onun ortağının eşinin ve benzerinin olmadığını söylemek azametinin kemalini ispat etmek, açıklamak, ortaya koymak içindir. Aciz olmadığını, kudretinin kemal doğrultusunda olduğunu, cahil olmadığını söylemek ise ilminin gelişimini ve kuşatıcılığını ortaya koymak zıtlarıyla ele anlatılır. Evet. Zalim olmadığını söylemek, adaletin kemalini açıklamak, adet boş iş yapmadığını söylemek, hikmetinin kemalini ortaya koymak, Uyumlara uyku ve ölümün ölüm hakkında söz konusunda ölmemiş olarak hayat ve kalbiyetinin kalbiyetinin kemali ortaya koymak içindir. İşte bundan dolayı kitap düşünmekleri çoğu hallerde gücümen toplu ve ünlü ifadelerle gelmektedir. Evet, çoğu zaman mücmel böyle, ünlü böyle. Ama ispat taksimli şekilde gelir. Evet. evet. İspat ifadeler ise böyle değildir. Bunlar da tafsilatlı açıklamaya, ünlü açıklamalardan fazladır. Evet. Çünkü bunlar bir zamanki açıklaması istenen hususlardır İspatta icmali ifadeler İspat, ispat hususunda Şimdi nasıl dedik neticede bazen icmal olur ve e, e olur İspatta da böyle İspatta bazen Allah Azze ve Celle ne yapar? İcmali olarak kendisine bazı şeyler ispatlar Şu şu şunda ben böyleyim demez Tamam mı? Genel olarak şeyler. bazen de çok tek söyler tamam bak şimdi ya, e, gelecek anlatacağım ispat usulüyle zivari ifadelere gelince evet mutlak kemali, mutlak hamdi, mutlak mecli, şan ve şerefi ve buna benzer güçlere Allah'tan bulunduğunu söyleme. Mesela ham, Allah diyor ki hamd. Hamdın içinde binlerce şey var. Hangisi? Bak mühmer olarak söyledi. Şu şu şu şu demedi. ham dedi. Bütün özellikleri içine aldı zaten ham kendisi. Yani ne istedi? Bütün hepsini ne yaptı? İçeri aldı. Bazen böyle işte icmali olarak kendisini övgü sıfatlarını söyler Allah evet. değil mi? çünkü Allah'ın Resulü elhamdülillah Rabbi hamd alemden Rabbi hamd neyi? içinde özellik, özel sıfatlı ama hangisi? değil bak hamd dedi hepsini içeri aldı bazen böyle yüzümer olarak getirir bazen de özellikle isimleri belki alimdir, belki kadirdir, belki rahmandır, merhamet eder, kudret sahibidir, güç sahibidir, ilim sahibidir, görme sahibidir bazen de böyle tafsiri yapar, tek özgür eder yani Yüce Allah'ın tam alemler Rabbi Allah'a mahsustur Fatiha 2 En yüce sıfatlar için Allah'a aittir Lahul 60 büyüklerde bulunuyor Söylemedi isim tek tek isim vermedi En güzel sıfatlar Allah'ındır dedi Hatta en güzel isimler Allah'ındır Ayeti var Lillahi lesna anlaşına ama hangi isim yok İşte bazen böyle kendisini övgüyü isimler yapar Bazen de bizzat isim verir Bu da taksilli hali denir ona evet. İzzatlı taksil geniş, geniş açıklamalar Müstahda terkil açıklamaları bilindir. Evet. Bir kitap üç cümlete vaat edilir, her türlü isim ve sıfatı kapsar. Evet. Bu da pek çoktur. Evet. Öyle ki herhangi bir kimsenin bütün bunları sayıp dökmesi dahi mümkün değil. Evet. O kadar tatlılı anlatmış ki sayıp dökmek mümkün değil. Hadi sen Allah'ın sıfatını desen yüzlerce Kur'an sünneti. Evet. evet. Çünkü bunların bize bağımlarında bize Allah kendi ilmine tahsis etmiş. Aynı onun en büyük delilini Allah kendi ilminde bazen gizlemiş bir sıfatlarını Neden? Çünkü Nebi Sallallahu duasında ne diyor? Ya Rabbi her türlü isimden değil mi? Senin kendine isimlendirdiğin isimden ve gaybininde sakladığın isimden istiyorum. Demek ki Allah'ın gaybininde bilinmediği isimler var. E, her ismin altında sıfat olduğuna göre gaybininde sakladığı sıfatlar var. O zaman kimse bunu dökemez. Evet diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şunu mu yapıyor seni tenzih ederiz biz sana övgü ifadelerinin tamamını sayıp geçemeyiz evet. sen bizzat kendi zatına övgü bileceksin öyle mi? demeyiz evet. sayıp Daha önce biraz daha e, açmıştık. Çevir kum da onu. Aynısı mı? altında bir şeyler anlatıyorum başka bir hadiste öyle ki oku oku sayı bir hadis bunun için salat muamma mukaleti rükû'i ve sürüşsüzlükte Nebevi 450 Aşır radiyallahu anh'tan peygambere mevsim olarak aç ve rivayet etmiştir Allah'ın gazabından sinir rüzgara rüzgalandırmandan vereceğin esenliğe senden sana söylerim ben sana övgüleri sayıp dökemem ve e, sen bizzat senin zatını övdüğün birisi hadisi Buhari Müslüm Ölüleri getirdiği gibi Ahmet İmam Ahmet rivayet etmiştir yani bunu Ahmet ve çıkıntı içerisinde olan ölenin yapacağı dua ilgili hadisleri şöyle demek gelir kendine işin olarak verdiğin yani kitabına indirdiğin ya da mahlukattan herhangi bir kimseye öğrettiğin yani garip ilminde kendi nezdinde kendi için mahvuş tuttuğun sahip olduğun her bir içinde senden biliyorum iki sahip bir hadis hadistir ahiret müştekte 291 452'de birinci ve Abdurrahman Es-Selati terkibinde ee, 14 262'de hakim en yüksek rette 1509 İbn İbban tacda rivayet etmiştir Ahmet Şakir'in Müslüm 5266'da sayı özgünün 500 gibi El Elbari ve Eksiltelik sayhada 198'de sayı özgünün belirtmiştir Ayrıca Bakın Cami 2 203 Bir dakika Bir dakika Ehl-i Yükeler Ahmet'e Ehl-i Sünnet ve Cemaat Resullerin getirdiklerden başka tarafa çakmaz çünkü o Yüce Allah'ın kendilerine nimetler ihsan etmiş olduğu peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve sahileri yönü olan beş yerleri olan sırat-ı müstakimdir. Evet, zaten Allah tıklandı ne buyurdu? Ulaike lezine enamallahu aleyhim min nebiyyine rasulühün ve şükre ve sahibim. İşte onlar ki neyiz? Allah'ın kendilerine nimet verdikleri için nebiyyler, sıddıklar, şehitler, sahibi. Evet halde ve kişileri beğendi erişine bile cemaat Resulleri yetirdiklerinden ifadeleri daha önce geçmiş bulunan ifadeleri bağlı bir sonuçtur çünkü peygamberlerin getirdiklerinin uyulması gereken hakkın kendisi olduğunu belirtmiş, belirtmiş idi işte uyulmaz, uyulmaz, satmak doğru olamaz buna gerekçe olarak da bu yolun müstakim olduğunu göstermektedir yani hiçbir evlilik ve sapmanın söz konusu olmadığı her şeyle mutedil ve istiyorsunun yol demektir sıratı müstakim sıratı müstakim değil ancak bir tane olabilir kim bundan sapar yani kayarsa o sapıklığı ve zalimliğin yollarından herhangi birini bilgisine düşer bir de ki Yüce Allah şöyle buyurmaktadır şüphesiz benim beş doğru yolum benim beş doğru şüphesiz ki bu benim beş doğru yolumdur o halde ona uyur başka yollara uyur sonra sizi onlar onun yolundan ayırırlar olan yüzde büyük sırat-ı müstakim vasat ümmetin yoludur yüzler ve tezlik ülkeler arasındaki yoldur bunlar için Yüce Allah bizlere namazın her bir rekatinde e, bizleri sırat-ı müstakime iletmesini istememizi emretmiş ve öğretmiştir yani biz ondandır ve ondan buyurun deyip tabi olma ilham başarısını vermesini istememizi istemiştir çünkü Yüce Allah'ın kendilerine nimetle insan etmiş olduğu peygamberleri sıddıkların, şehitlerin ve kendileri yoldur e zaten arkadaş olarak bunlar ne güzeldir burada bırakıyorum inşallah şimdi inşallah buradan son bir e, yapalım e, inşallah söylememiz e, ara veriyoruz e, ee, derslere yaklaşık bir ay kadar birazdan sonra Allah senin bakacağız burada olduğumuzda inşallah devam edeceğiz dedik e, ama kardeşleri buradan sonra dersi takip edenler aslında bu bundan sonra başlıyor inşallah çünkü vakti asıl önemli yazılar ve ayetin mevzular bundan sonra başlıyor bundan sonraki kısımlara çok çok dikkat etmemiz lazım asıl isim sıfat tekrarı bundan sonra başlıyor asıl ince mevzular önemli mevzular öğrenmesi mutlaka gerekli mevzular bundan sonra başlıyor işte Rabbim muvaffak kılar Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Muhammed'in ve aleyhi ve sellem.